quintus ne bene dormit. Uter puerae grotat. Est ne clausa fenestra marci. Utere duobus pueris gallum canentem audit. Quomodo servus Marcum excitat. Totum ne corpus lavat Marcus. Quid Marcus a servo poscit? Utrum brachium toga operitur. Utra manu, miles scutum gerit. Quas res Marcus se confert.